O hylurgos tatu anthropu pros ton bion epiteedeia tropen kai himatia he orakamen nun a he oikesis autu en archei oi kun hoi anthropoi en spelaiois eita en kaliasi e kalubais epeita kai en skenais skenomasi teleutaion en oikois ho xulotomos temnei kai kataballei ta dendra toe pelekei e toe pristeri ex hon ta frugena menei to xulon sfurae xulinae sphenoi kai xula skista sunt i hog zulor gos pelikes tae rucanei ta gzula skindalamon kai pelekismaton apopedonton, doonton kai pristeri prisdei tu rinematos eis gen katapiptontos epeita prochaliae anelkei ton docon epita hupotsemata ancterci siderois empedoi, pedoi stathmei stath mei hypographei eita toichus synaptei kai tas docus helois caseloi